Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Փետրվարի 18-ին Պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2019 թվականի ձմեռային ուսումնական փուլը, որը հերթական հնարավորությունը կընձեռի անձնակազմին բաստողումներն ու թերությունները շտկելու, նոր գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելու եւ որակական ավելի բարձր մակարդակ ապահովելու համար։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը եւ հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական փոխգործակցության ծրագրի շրջանակներում Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Ունիկ Գասպարյանը հետևել են Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում իրականացված մարտավարաշարային պարապմունքներին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում անցկացված հերթական միջոցառումը նվիրված էր զինծառ ռայոնների անվտանգության օրվան եւ նպատակ ուներ կրկին հիշեցնելու անվտանգության կանոնների պահպանման կարգ հարորյա զինվորական ծառայության, մարտական հերթապահության եւ այլ խնդիրներ իրականացնելու ժամանակ։ Պաշտպանության բանակի 2019 թվականի առաջին ուսումնական փուլին ընթരാճ բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի դյուրակիր զենիտահարթերային համակարգերի ջոկերի հրամանատարների հետ օրերս անց են կացվել հավաք պարապմունքներ։ Ամարասի վանական համալիրում Սուրբ Գրիգորիս Պարթև հայրապետի տոնի արթիվ մատուցվել է պատարակ եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի ձեռամբ կատարվել պաշտպանության բանակի օրնության կարգ։ Գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային զորամասը հերթական անգամ 2018 թվականի բանակային տարվա արդյունքներով պայստային զորամասերի շարքում վաստակել է լավագույնի կոչումը պաշտպանության բանակում եւ զինված ուժերում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է ձմեռային ուսումնական փուլը։ Փետրվարի 18-ին Պաշտպանության բանակում հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկել է 2019 թվականի ձմեռային ուսումնական փուլը։ Գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում, որն ի դեպ նախորդ տարվա արդյունքներով լավագույնների շարքում է, ուսումնական փուլի մեկնարկային միջոցառմանը հետևում էր Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը։ Անդրադառնալով զորամասի ձերբերումներին ու հաջողություններին, բանակի հրամանատարը շնորհավորել է զինծառայողներին եւ կարեւորելով ուսումնական փուլի բացման մեկնարկնող մարտավարաշարային պարապմունքները, հորդորել ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել յուրաքանչյուր ուսումնական գործընթացի ու հաշվի առնել ամեն մի մանրուք։ Նույն օրը հանդիսավոր միտինգներ են իրականացվել Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Գնդապետեր Հրար Թևոսյանի եւ Արտյոմ Արաքելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասերում նույնպես տոնական տրամադրվածությամբ են դիմավորել ուսումնական փուլի մեկնարկը։ Գործընթաց որն անշուշտ դրական ազդեցություն է ունենալու զինծառայողների մարտական պատրաստության, տագնապով գործողությունների ճիշտ եւ ժամանակին կատարման հարցերում։ Գնդապետ Արտյոմ Արաքելյանի համոզմամբ զինծառայողներ ունեն բավականաչամ գիտելիքներ եւ հմտություններ հարկ եղած դեպքում իրական մարտական խնդիրներ կատարելու համար։ Իսկ նոր համալրված ազնագազմի պատրաստությունը շուտով նույնպես կհամապատասխանի անհրաժեշտ բոլոր նորմերին։ Ձմեռային ուսումնական փուլի մեկնարկային հանդիսավոր միջոցառումների ավարտից ամենջապես հետո Ստորաբաժանումների հրամանատարների վերահսկողությամբ ազնագազմը անցել է մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքների կատարմանը, ինչն էլ նպաստում է ստորաբաժանումների ներդաշնակմանը եւ օգնում զինծառայողներին անհրաժեշտ կերպով գործել ստորաբաժանման կազմում։ Իսկ զորամասը բարձր աստիճանների մարտական պատրաստականության բերելու ժամանակ կատարել տագնապով գործողությունները, զենք զինամթերքի դուրս բերումը, սպառազինության ու տեխնիկայի գործարկումը, ապաստարանների նստեցման ու կենտրոնացման շրջանների զբաղեցումը եւ այլ կարեւոր բաղադրիչներ։ Ջոկ, դասակ, վաշտ, գումարտակ եւ զորամաս օղակներում ըստ փուլերի իրականացվել է մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ։ Ստորաբաժանումներին տրվել է տագնապ ազդանշան, սկզբում ուսուցողական, այնուհետև մարտականին հնարավորինս մոտ պայմաններում եւ լրիվությամբ անսպասելի, ինչը սակայն զինծառայողներին հանկարծակի չի բերել։ Ազնակազմը ցուցաբերելով անհրաժեշտ իմացություն եւ արագ կողմնորոշվելու ունակություններ կարողացել է ժամանակին կատարել առաջադրված խնդիրները։ Բանակի առանձին տանկային բրիգադներից մեկի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Էդգար Ավալյանի համոզմամբ վերոնշյալ գործընթացում աջողության հասնելու համար գլխավորը զինծառայողների շրջանում տիրող առողջ բարոյական բանական մտնոլորտն է եւ ուրախ տրամադրությունը, ինչն էլ բոլորին համախմբում է մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Մարտավարաշարային պարապմունքների ընթացքը ստորաբաժանումների հրամանատարների համար նաև հիանալի առիթ է զինծառայողների պատրաստությունը եւս մեկ անգամ ստուգելու, իհայտ եկող թերությունները արագ արձանագրելու եւ շտկելու համար։ Աննկուն կամք եւ վճռականություն, ամենօրյա տքնաջան աշխատանք եւ հետողականություն ստորաբաժանումների հրամանատարների կողմից։ Այս ամենը չի կարող դրական արդյունք չապահովել եւ զինծառայողների պատրաստության առումով աննկատ մնալ։ Ընդհանրացնելով 2019 թվականի ձմեռային ուսումնական փուլի մեկնարկայի միջոցառումները, վստահաբար կարելի է արձանագրել, որ այսօր Պաշտպանության բանակի զինծառայողներն անհատապես եւ կոլեկտիվում լիովին պատրաստ են իրենց արժեվ դրված ծառայողական եւ մարտական առաջադրանքները պատվով իրականացնելու։ Մարտավարաշարային պարապմունքներ Ինչպես Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում, գնդապետ Մարտին Ջահանգիրյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում եւս փետրվարի 18-ին մեկնարկած ձմեռային ուսումնական փուլի հանդիսավոր մեկնարկին հաջորդեցին մարտավարաշարային պարապմունքներ, որոնք նպատակ ունեն կատարելագործել ազնագազմի մարտական պատրաստվածությունն ու մասնագիտական ունակությունները։ Այս համատեքստում փետրվարի 20-ին Տագնապազդանշանով զորամասը բերվել է բարձր մարտական պատրաստականության աստիճանի եւ դուրս գալով մարտական կիրառման շրջաններ Դորաբաժանումներն անցել են առաջադրված մարտական խնդիրների կատարմանը։ Նշված գործընթացների իրականացմանը, բացի ԵՄԻ-ավորման հրամանատարությունից, հետևել են նաև Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը եւ հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական փոխգործակցության ծրագրի շրջանակներում Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Ունիկ Գասպարյանը Բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչները մասնակցել են տեղանքում բարձր մարտական պատրաստականության բերման պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման աշխատանքներին, լսել զորամասի եւ ստորաբաժանումների հրամանատարների, պաշտպանության կազմակերպման, ուժերի վերախմբավորման եւ առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման վերաբերյալ մտահղացումները։ Լսենք ստորաբաժանումներից մեկի շտաբի պետ մայոր Արման Կոստանյանին։ Բուն նպատակը կայանում է նրանում, որ մեր ամբողջ ստորաբաժանումները ձեռք բերեն բարձր մարտական պատրաստվածության աստիճան, այսինքն մեր զինվորը կատարելագործվի, ցանկացած խնդիր ստեղծված իրադրությունից կարենա հստակ կատարի։ Էլեմենտար էլեմենտ յուրաքանչյուր զինծառայողի սովորածն է իր խնդիրը, միջև կիրառման շրջան։ Նախապատրաստական փուլում նախապատրաստական աշխատանքները կատարվել են բավարար մակարդակով, նյութատեխնիկական միջոցներ գտնում է բավարար։ Խնդիր չկա պատրաստության հետ կապված, նորմալ է ցանկացած պահել պատրաստ է ստորաբաժանում է իր արժեվ դրված խնդիրը կատարել։ Դրա անտարին զեկուցեցի ստեղծված իրադրությունից ելնելով ու մարտակի խնդիրը, միջոցառումները, որը ինչ ընթացքի մեջ է, համաձայն պաշտպանության որոշման։ Հետևելով պարապմունքների ընթացքին նկատելի էր, որ ընդգրկված ազնագազմը գիտակցաբար է կատարում վերադաս հրամանատարության կողմից տրված մարտական առաջադրանքները, ձգտելով ավելի կատարելագործել մասնագիտական ունակությունները որ เป զի իրական պայմաններում կարողանան պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանի վեհարակելությունը։ Քննարկվել են անվտանգության խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Հանդիպմանը, որին ներկային նաև Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը, անդրադարձ է կատարվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրադրությանը ու քննարկվել անվտանգության խնդիրներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Պարապմունքներ նվիրված անվտանգության օրվան Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում անցկացված հերթական միջոցառումը նվիրված էր զինծառայողների անվտանգության օրվան։ Նոր ուսումնականի նախորյակին անցկացվող միջոցառումը նպատակ ուներ կրկին հիշեցնելու անվտանգության կանոնների պահպանման կարգը, առօրյա զինվորական ծառայության, մարտական հերթապահության եւ այլ խնդիրներ իրականացնելու ժամանակ։ Այդ նպատակով Զորամասի տարածքում ծավալվել են ուսումնական կետեր, որտեղ համապատասխան մասնագետների կողմից դիդակտիկ, եւ գործնական օրինակներով անց են կացել հրաձգային զենքի եւ նռնակների օգտագործման կանոնները, անվտանգության միջոցառումները պայթուցիկ նյութերի հայտնաբերման, էլեկտրասարքավորումներով եւ թունավոր նյութերով աշխատելիս, դիտորդի կողմից մարտական հերթապահության կրման, հակառակորդի հետ փոխհրաձգության, մարտական հերթապահության, ավտոմեքենաներով ազնագազմի տեղափոխման եւ այլ ոլորտներին առնչող թեմատիկ պարապմունքներ։ Ուսումնական կետերից մեկի ղեկավար Փոգնդապետ Հարություն Ղուլինյանը իրականացվող միջոցառումները կարևորեց հատկապես անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի ունեցող դժբախտ պատահարներից խուսափելու տեսանկյունից նպատակ կայանում են անում, որպեսզի զորքերի առօրյա ծառայության ժամանակ, ինչպես նաև մարտական հերթապահության կերման ժամանակ առավել բարձրացվի անվտանգության հարցերը, զինծառայողներին ինչ կան հնարավոր է մոտիկից ծանոթացնենք անվտանգության կանոնների պահպանման հարցերին։ Կարելի է մի բառով ընդամենը դա ասել, դա ģեր նպատակն է յուրաքանչյուր հրամանատարի, որպեսզի իր զինծառայողը, իր փոքր եղբայրը, իր երեխան կարելի ասել առանց մազը ծռվելու, առանց որևիցե խնդիրների, առանց խնդիրների, առանց առողջական ընտիրների հասնի իր ընտանիքին։ Դրանից առավել կարևոր նպատակ յուրաքանչյուր զինծառայողի յուրաքանչյուր հրամանատար ունի։ Դա ես համարում եմ անվտանգության օրվա գերագույն նպատակ։ Իմ ուսումնական կետում կոնկրետ ուսուցանվում է անվտանգության կանոնների պահպանման կարգը մարտական հերթապահության կրման ժամանակ ուսուցանում ենք 4 կետով, դրանք են անձնակազմի գործողությունները հակառակորդի հետ փող հրաձգության ժամանակ, անձնակազմի գործողությունները անվտանգության կանոնների պահպանման առումով դիտարկման ժամանակ, անձնակազմի գործողությունները ընդհանուր զենքի հետ վարվելու ժամանակ, անձնակազմի գործողությունները դինամթերքի հետ վարվելուց կոնկրետ նռնակներ օգտագործելուց, համուշները լիսկավորելուց եւ այլն, ինչպես նաեւ անվտանգության կանոնների ինժեներական աշխատանքների կատարման ժամանակ եւ խնավոր նյութերի կոնկրետ մարտկոցների հետ աշխատելու ժամանակ Հետևելով պարապմունքների ընթացքին նկատելի էր, որ զինծառայողները հետաքրքրությամբ էին մասնակցում անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումներին, առաջադրում էին իրենց ուզող հարցերը եւ ստանում սպառիչ պատասխաններ։ Լսենք պարապմունքի մասնակից ավակ լեյտենանտ Էդգար Խոսրովյանին։ Նման պարապմունքների մասնակից ազնագազմին առավել ապահով ու անվտանգ ծառայություն շարունակելու նոր ուղի է շնորհում կարելի ասել, որովհետև նրանք թե նոր եկած ազնագազմը, թե հին ազնագազմը տեղեկանում են մանրամասն անվտանգության բոլոր կանոնների միջոցառումների պահպանմանը, նոր եկած ազնագազմի համար առավել կարևոր է, որ նրանք մի որոշ ժամանակ անց պետք է իրականացնի մարտական հերթապահություն, իսկ հին անձնակազմը հարավել կողմնորոշվի իր կողմից կատարվելի գործողությունների ընթացքում անվտանգության կանոնների պահպանման վրա։ Հավելենք, որ նոր ուսումնական փուլի մեկնարկին ընթരാճ անվտանգության օրվան նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում եւ ստորաբաժանումներում։ Մարտավարամասնագիտական գիտելիքների կատարելագործումը առաջնահերթ պայման։ Պաշտպանության բանակի 2019 թվականի առաջին ուսումնական փուլին ընթരാճ բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերի դյուրակիր զինիթարթերային համակարգերի ջոկերի հրամանատարների հետ օրերս անց են կացվել հավաք պարապմունքներ։ Ոլորտի պատասխանատունների ու պարապմունքների ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում էին մասնակից կազմի մարտավարամասնագիտական գիտելիքները եւ ազնագազմի շրջանում փորձի փոխանակում իրականացնելու հարցերը։ Սերժատ Անդրանիկ Մուրադյանը նմանատիպ հավաքներին երրորդ անգամ է մասնակցում։ Նա անկեղծորեն խոստովանում է, որ հավաքների ընթացքում կուտակված գիտելիքներն ու փորձը օգտագործում է ջոկի մարտական պատրաստության աստիճանը բարձրացնելու եւ առօրյա ծառայության կազմակերպման առնչվող հարցերն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հավաքների ավարտին ոլորտի պատասխանատուները իրականացրել են արդյունքների ամփոփում եւ հետագա ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ մասնակից կազմին տվել անհրաժեշտ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Սուրբ պատարակ նվիրված պաշտպանության բանակին։ Ամարասի վանական համալիրում օրերս Սուրբ Գրիգորիս Պարթև հայրապետի տոնի արթիվ մատուցվել է պատարակ եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի ձեռամբ կատարվել պաշտպանության բանակի օրհնության կարգ։ Գրիգոր Լուսավորչի թորը Սուրբ Գրիգորիս Պարթև հայրապետը եղել է Արցախում քրիստոնեության առաջին քարոզիչն ու տարածողը, ում աճունը ամփոփված է Ամարասի վանական համալիրում։ Երկու տարի առաջ նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ամենան հայոց կաթողիկոսի կողմից Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետը հրճակվեց որպես Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ։ Սուրբ Գրիգորիս Հայրապետի տոնի արթիվ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի սենյակից դուրս է բերվել խաչվառը եւ հայրենիքի մերօրյա պաշտպանները օրհնություն ստացան մեր սահմանների խաղաղության անվտանգության ու սալի պաշտպանության համար։ Օրվա խորհուրդը կարևորում են ոչ միայն զինծառայողների հոգևոր դաստիարակության պատասխանատունները, այլ նաև զինվորները ովքեր բարձր են գնահատում հոգևոր արժեքները եւ իրենց ամենօրյա բարեխիղճ ծառայությամբ նպաստում հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Նշենք նաեւ, որ պատարակի եւ բանակի օրհնության արարողությունից հետո կազմակերպվեց նաեւ մատաղի օրհնության կարգ եւ մատուցվեց զինծառայողներին։ օգնություն առաջնագծում կանգնած դիրքապահներին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված Զորամասի մարտական դիրքեր էին այցելել արձիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատը հրամանատարությամբ Վարազդատ Մկրտչյանի, տեղակալ Եփրեմ Մարկարյանի եւ շտաբի պետ Գառնիկ Ղուկասյանի։ Այսի շրջանակում արձիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատի հրամանատարական կազմը նախ եղան Զորամասում, հանդիպեցին Զորամասի հրամանատար գնդապետ Լևոն Հովանիսյանի հետ ում հետ քննարկեցին ծառայությունն էլ ավելի արդյունավետ դարձնելուն ուղղված մի շարք ծրագրերի, ինչպես նաև բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման հարցերի շուրջ, հետաքրքրվեցին առաջնագույցում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման դեպքերից։ Գնդապետ Հովանեսյանը ողջունելի համարեց նման ձևաչափով հանդիպումները եւ ասաց, որ միշտ ուրախ կլինեն Արցախյան ազատամարտի ճանապարհով անցած ազատամարտիկներին տեսնել զորամասում ինչը կարևոր նախադրյալ է պարտադիր ժամկետային զինծառայողների մարտական ոգին բարձրացնելու եւ նրանց լրացուցիչ ոգևորելու համար։ Մահապարտների ջոկատը զորամաս դատարկաձեռն չեր եկել։ Պետական սահմանը պահպանող դիրքապահների եւ նորակոչիկների համար Ռուսաստանի հայ համայնքի բարերարներն ուղարկել էին դաշտային հերադիտակներ, պերեսկոպներ, ռեզինե սապոկներ, ծխախոտ, ածելի, սափրվելու փուրփուր, ինչպես նաեւ սուրճ եւ քաղցրավենիք որն անձամբ հանձնեցի մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահներին։ Արծիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատի հրամանատար Վարազդատ Մկրչյանը բարձր գնահատեց զինծառայողների մարտական ոգին եւ ասաց, որ նման ձևաչափով ցանկացած հանդիպում ունենում է իր դրական ազդեցությունը։ Մարտական հերթապահությունը մարզանագրած հաջողությունների, բարեխիղճ ծառայության, զինվորական կարգապահության եւ օրինակելի վարքի համար Արծիվ 30 Արարատ մահապարտների ջոկատը լավագույն հենակետերի պատասխանատուններին դիրքերի ավակներին եւ դիրքապահներին խրախուսեցին շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով։ Պաշտպանության բանակի լավագույն զորամասը Գնդապետ Թաթուլ Հարապետյանի հրամանատարությամբ գործող տանկային բրիգադում արդեն դժվարանում են հիշել, թե քանի անգամ է զորամասը ճանաչվել լավագույնը։ Դժվարանում են հիշել, քանի որ այստեղ Բոլոր զինծառայողները տասնամյակներով ձևավորված ուսումնամարտական լավագույն ավանդույթներին հավատարիմ մնալով հանդերձ ապրում են օրվա հրամայականով եւ գալիք մարտահրավերներին դիմագրավելու լրջագույն վճռականությամբ։ Այստեղ մերժելի են այնպիսի երևույթները, ինչպիսիք են արձանագրված հաջողություններով բավարարվելը եւ քնելը դափնիների վրա։ Մոտեցման արդյունքում զորամասը հերթական անգամ 2018 թվականի բանակային տարվա արդյունքներով պայստային զորամասերի շարքում վաստակել է լավագույնի կոչումը պաշտպանության բանակում եւ զինված ուժերում։ Տանկային բրիգադը լավագույնն է ճանաչվել նաեւ այնպիսի առանցքային ուղություններով, ինչպիսիք են շտաբային պատրաստությունն ու զորքերի ծառայությունը։ Սա նշանակում է, որ զորամասում որոշումներ ընդունելուց մինչև խնդիրների վերջնական իրականացում բոլոր օղակներում տիրում է ներդաշնակության ու փոխմբռնման մտնոլորտ, բարձր պատրաստականություն, ներքին ծառայության կազմակերպման գերազանց մակարդակ։ Անիմաստ կլիներ խոսել որևէ բնակավարի ձերբերումներից, Եթե ընդհանուրի մոտ չգերիշխերային գաղափարը, որ զինվորական ծառայության մեջ չկան մանրուքներ, չկան կարևոր ու երկրորդական պաշտոններ ու մասնագիտություններ եւ յուրաքանչյուր պարտականություն պետք է կատարել առաքելության կատարման գիտակցումով։ Տանկային բրիգադում կայուն հիմքերի վրա են դրված ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքները, արկայն հավասարության, փոխվստահության, մեկը մյուսի եւ ընդհանուր գործի հանդեպ սրտացավ վերաբերմունքի վրա հիմնված միջազգային փոխհարաբերություններ։ Բրիգադի ստորաբաժանումներից իսկ վերջինիս կազմում նաեւ աշտերից մեկը իր հերթին բոլոր ցուցանիշներով հավասար է չի ունեցել պաշտպանության բանակում։ Նշված ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու ժամկետային զինանձնակազմը, ինչպես նախորդ տարվա ամբողջ ընթացքում, այնպես էլ այսօր օր ու գիշեր զբաղված է մարտավարամասնագիտական ունակությունները եւ դաշտային վարժվածության մակարդակը բարձրացնելու խնդիրներով։ Նպատակ ունենալով պատրաստ լինել կամայական մարտական առաջադրանք կատարել ցանկացած վայրում եւ այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ կհամարի վերադաս հրամանատարությունը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունն ու զինված ուժերի ղեկավարությունը բարձրագույն գնահատական է տվել նաև զորամասի ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության սպասարկման եւ մասնավորապես զրահատանկային ծառայության ոլորտում կատարված աշխատանքներին։ Զորամասում ելնում են այն գիտակցումից, որ քանի դեռ գտնվում ենք անորոշ տարածաշրջանային զարգացումների պայմաններում եւ չգիտենք, թե երբ անհրաժեշտ կլինի կատարել մարտական խնդիր, պետք է ամեն վարքյան ու րոպե պատրաստ լինել հրամանատարության ու մեր ժողովրդի ակնկալիքները հուսախապ չանելու համար։